บทขัดอาทิตตะปริยายสูตรเวเนยะดมโนปาเยสัพโสปารมิงคโตอโมคาวจโนบุตโธอภิญญาญาณุสาสโกจินนานุรูปโตจาปิธรรมเมนวินยังประชังจินนากิปาริจริยานังสัมโพชารหโยคินัง ยมาดิตาปริยายังเดสยันโตมโนหรัง เตโสตาโรวิโมเจสิอเสขายวิมุตติยาตโทโวปปริคายวินยูนังโสตุมิชตังดุขตาลักโนปายังตังสุตันตังพนามาเส อาทิตะปริยายสูตร เอวมีสุตัง เอกังสมยังภควาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตทิงภิกขุสหัสเสนาตัตระโคภควาภิกขุอามันเตสีสับบังภิกเวอาดิตังกินจาภิกเวสับบังอาดิตังจักคุงภิกเวอาดิตังรูปาอาดิตา จักขูวิญญาณังอาดิตังจักขูสัมผัสโสอาดิตโตยามปิดังจักขูสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตัมปิอาดิตัง เกนะอาดิตังอาดิตังราคาคินาโดสกินาโมหคินา อาดิตังชาติยาชรามรณนนาโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมานาเซหิอุปายาเซหิอาดิตันติวดามิโสตังอาดิตังสัตดาอาดิตาโสตวิญญาณังอาดิตังโสตสัมผัสโสอาดิโต ยามปีดังโสตสัมภัสะปัจจยาอุปาชติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตามปีอาดิตังเกณะอาดิตังอาดิตังราคากินาโดสกินาโมหกินา อาดิตังชาติยาชรามรเนนา โสเกหิปริเดเวหิดูเกหิโดมนาเซหิอุปายาเซหิอาดิตันติวดามิขานังอาดิตังขันธาอาดิตาขานาวิญญาณังอาดิตังขานาสัมผัสโสอาดิโตยามปิดังขานาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมสุขังวาตามปีอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตัง ราคากินาโดสกินาโมหกินาอาดิตัง ชาติยาชรามรณนนาโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมานาเสหิ อุปายาเสหิอาดิตันติวดามิ ชิวหาอดิตาตรัสาอาดิตาชิวหาวิญญาณังอดิตังชิวหาสัมผัสโสอดิโตยามปิดังชิวหาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุกมสุขังวาตัมปีอดิตัง เกณาอดิตัง Aditang raka kina dosa kina moha kina Aditang chatiya chara maranena Sukehi paridevehi dukehi domana sehi upaya sehi aditanti wadamin สัมผัสโสอาดิโตยามปิดังกายสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาอดุกมสุขังวาตามปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคากินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังชาติยาชรามรเนนา සෝකේහි පරිදේවේහි දුකේහි දෝමනසේහි උපායාසේහි ආදිත්තන්ති වදාමි මනෝ ආදිත්තෝ ධම්මා ආදිත්තා මනෝ විඤ්ඤාණං ආදිත්තං මනෝ සම්පස්සෝ ආදිත්තෝ යම් පීඩං මනෝ සම්පස්ස පච්චය උපච්චති වේදිතං สุขังวาดุขังวาอดุขมสุขังวาตัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคากินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังชาติยาชรา มรเนนาโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมานาเสหิ อุปายาเสหิอาดิตันติวดามิ เอวังปัสสังปิกเวสุตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปีนิบินตติรูเปสุปีนิบินตติจักขุวิญญาณีปีนิบินตติจักขุสัมผัสเสปีนิบินตติยามปีดังจักขุสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิบินดติโสตัสมิงปีนิบินดติสัตเดสุปีนิบินดติโสตวิญญาณีปีนิบินดติโสตสัมผัสเสปีนิบินดติยามปีดังโสตสัมผัสสะปัจจยาอุปัจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุกมสุขังวาตัสมิงปีนิบินดติขานัสมิงปีนิบินดติคันเทสุปีนิบินดติขาณวิญญาเนปินิบินดติขาณสัมผัสเสปินิบินดติยามปิดังขาณสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวรยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุกมาสุขังวาตัสมิงปีนิบินเตชิวหายาปีนิบินเตราเสสุปีนิบินเตชิวหาวิญญาเนปีนิบินเตชิวหาสัมผัสเสปีนิบินเตยัมปีดังชิวหาสัมผัสสะปัจจยา อุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิบินดติกายสมิงปีนิบินดติโพธเบสุปีนิบินดติกายวิญญาณีปีนิบินดติ กายสัมผัสเสปีนิบินดติยามปีดังกายสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมสุขังวาตัสมิงปีนิปินเตมานัสมิงปีนิบินเตธรรมเมสุปีนิบินเต มโนวิญญาณนปีนิบินเต มโนสัมผัสเสปีนิบินเตยามปีดังมโนสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุกมาสุขังวาตัสมิงปีนิบินเตนิบินดังวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังบลามจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตายาติปชานาติติอิดามโวจาภควา อัตมนาเตปิคูภควโตภาสิตังอภินันดุงอิมาสมิงจะปนาเวยากรณสมิงพัญญมาเนตัสสะภิคูสหัสสานุปาดายาอาสเวหิจิตตังวิมุจจิงสุติ